дәуірі динозаврлар кезеңі

etmeyecekler dostlar. Жол беріңдер, жол беріңдер. Өмірге балам келеді. Ұл болса, көгілдір. Ал қыз, ал. Егер қыз болса. Келе жатырмын, келе жатырмын. Қазір әлі. мәни баламыз жәйтеу ойнаған ғой солай ма рас па апырай әкеңді әбден қорқыттың ғой есімнен тана жаздадым Шартастан құлап түстім бом бом бом бом деп ақмақтық емес пе айтшы иә <laughs> кешіріңдер достар бекер мазалаппын балаша әншейін теуіпті өзіңді теуіп жіберсе ғой осы аптада үш рет алдады жарайды шоу аяқталды тараңдар кетіңдер а тағы бір әйелдің қарны шермиіп қалыпты мен жүкті емеспін өкінішті ақ тамаша ана болар едің мәне сен уайымдап жүрсің мен де бірақ сен шектен шығып барасың жарайды жарайды оның рас сен де диего сияқты сөйлейтін болыпсың ә, айтпақшы диего қайда өзі маған тұяқ берген тастан тасқа орғи берем сенбесең қара тип топ тип топ тип топ шаңғаптың диего ә. енді ше енді көруге бола ма асықпа баланы мазалайсың баланың жағдайы жақсы мен оның әкесін ойлап уайымдаймын жо жо жоқ қарауға болмайды мінекей ойын алаңы тамаша қандай керемет о мәни өзім жасадым отбасымыз үшін маған неге алаңдатамағансың сен бізбен ойнайсың міне сенің орның рахмет негізі түгел дайын емес әрине ана жер мына жерін жөндеу керек әлі өте керемет балаға қауіпсіз орта жасапсың балаға қауіпсіз орта дейсің бе <laughs> ол мүмкін емес күлдірмеші мәне баламыз табиғи ортада өсу керек сен оны өзгерте алмайсың әрине өзгертем мен жер бетіндегі ең ірі жануармын жақсы дәу жігіт бала өскен соң не дейтініңді көрерміз кеттік Ештеңе ештеңеге тиіспе бұл балалар алаңы сен не баласың ба сөз қайтарма диего қайда жүрсің тосын сыйдан құр қалдың жарайды жарайды кейінірек қарармын жақсы сау бол қалай ойлайсың диегоның жағдайы мәз емес сияқты жоқ диегода бәрі дұрыс сөйлесіп көрші жігіттер деген бір біріне сырын айтпайды біз тек бір бірімізді иықтан қағамыз одан не пайда қыздар солай ойлайды ал ерлер үшін бұл алты емделгенмен пара пар жарайды жарайды сөйлесейін ей ау бұның не сенің жай өзім тыңдашы достым элли сені бірдеңе мазалап жүрген сияқты дейді мен оған айттым шынымды айтсам менің өзімде де бұл жерден кететін шығармын деп ойланып жүрмін жарайды мен оған сенің жағдайың жақсы екен деп айтам. сонымен болды тыңдашы біз кімді алдамақпыз мәни мен бұрынғы диего емеспін мен бала баға алмаймын мұнымен не айтқым келді бала шағалы болу жақсы ғой әрине сен үшін қуаныштымын бірақ э, менің оған негізі қатысым жоқ менің балаларымды көргің келмей ме жо жо жо жоқ сен мені дұрыс түсінбедің бар жөнел шытырманға шырмалып қал шытырманшыл жігіт менің күнделікті қарапайым тіршілігім есіңді шығарып жіберер сенің бұлай шамданып сөйлеу тек әйелдерге ғана тән мінез деп ойлаушы едім тоқта кетпеші содан жігіттердің бір бірімен сөйлеспейтіні осыдан не болды айтсаңшы диего келі жүр Уау-уау-уау, өмірімдегі ең тамаса кезең бастал қалтыр. дүниеге сәби келеді жоқ сейді ол біздің жұмысымыз емес біз бір үйізден емеспіз бе біз. жоқ бәрі өзгерді енді мәниге басқа нәрсе маңыздырақ иә кезінде жақсы дос едік қазір мүлде олай емес екеуміз ғана қалдық па жоқ Еке екеуміз ғана емес крас пен эдди бізбен бірге ме тек крас па әлде эдди ме сау бол сейді. жарайды сабыр ет сабыр мен әлі көп дос табам көресің ғой міндетті түрде ей достар не тұрсыңдар есесіне сұлулығыма көз сүрінеді О, Оу, Тамаса! Брюварма! бар Сәлем! О, бағыстарай, тастанды болудың қалай екенін жақсы білем. Бірақ қорқпаңдар, бұдан бұлай жалғыз емессіңдер. Ух! 먹었습니다. 어? Oh, сен ініңе бас көз бол анасың қазір қайтып келеді анасың келе жатыр балам ұстадым мен сендерге не деп едім рахмет сені ме сетпегір жүрегім тоқтап қала жатады о кешірші қымбаттым сені жақсы көрем ғой ал енді мәни ағай мен апай апаймен танысыңдар сәлем сәлем таныс болыңдар ақуыз қабырсақ сарыуыз сейт сенің мұның дұрыс болмады балалар естіп қоймасын бұл сенің балаларың емес сейт орнына апарып қой сенен онғана ғана тана шықсын нем дұрыс емес біріншіден біреудің жұмыртқасын ұрладың екіншіден бұлар амлет болуға шақ қалыпты Сейіт, біреу бұларды шарқ ұрып іздеп жүрген болар жоқ бұлар қараусыз мұзда қалыпты мен құтқармағанда қатып қалар еді рас айтам. сейіт мен сені түсінем. бірақ болашағың әлі алда әлі ақ қалыңдығыңды кездестіресің мінезі жұмсақ момын көнбіс салмас алмас мәнидің айтайын дегені жақсы мәни бәрі түсінікті сенің отбасың бар ал мен жалғыз қалам. дос жарамсыз жалғыздық қамалында мәңгілік мұзда жапамды сопайып жалғыз қалам бастылар көбейіп кетті мәселе де сонда сейіт тоқта қойшы соны әлі, ертең ақ жетіп келеді қашсаң да құтылмайсың одан сендерді несін қайтарады екен мен балаларды жақсы көрем жауапты мейірімдімін қалай ойлайсыңдар келісесіңдер ғой иә жыламаңдаршы жыламаңдар қазір құрғақ жерге апарам. жақсы қазір сүртіп тастаймын әке болу үшін көп еңбектену керек екен дайын емес сияқтымын ана болдым аналарың қайда кетті екен мұндамын <laughs> түрлеріңнен айналдым томпиған Мен емес, мен емес, тоқтатыңдар. Әй, істеуге болмайды. О, қой сенді. Кешіріңдер, кешіріңдер. Жарайды, болды енді. Жыламаңдаршы. Неге жылайсыңдар? Қарындарың ашты ма? Астында ма деймін. Не істеу керек екенін білем. Танас тыныс жануарым сүтіңді бер төліңе балаларымның қарны ас, ал енді қане мен сені ұрға екен қалдым Oh! Bye. Кешіріңдер, сендерге кіруге болмайды. Мәне мұны балаларға жасадыңдер деді. Бірақ, сендер де баласыңдар. Бірдеңесін сындырып алмаңдар. Жалқауаң мұнда ойнауға болады деді. Жоқ, болмайды. Бұл сендердікі емес. ей диспендер, айттым ғой, болмайды. Ой! Анау кім қайтесің бастысы көңілді абайлаңдар анашым ол маған бермей қойды мынауыңа бірдеңе десеңші не үшін ол бірінші келді ғой жоқ мен жоқ ол жоқ мен жоқ ол жоқ мен өтіріктің құйрығы бір там. саған не болған бүгін өзі үш балалы батты анамын кішкене аятаңдар етті мені абай ата қайтеді тоқта тоқта тоқта тоқта мықтап ұста джонни шамам жоқ деймін мамандар балалар не жегісі келсе соны беріңдер дейді тобығым тым жуан емес пе Тобығым? қай тобығың рональд сен қайдан жүрсің мынау не тағы болтес түкір деймін жонниді түкірмесең ойын алаңынан дәл қазір кетеміз бір екі үшке дейін санатпа жарайсың сап сау аман есен бұл джонни емес жоқтан көр жақсы ғой деп мэдисон қос костим саған. Сит. сәлем. Сәлем, мәне. Мне Джонни. жо жоқ, тоқта. А, кешірім өтінем. Бәрін тасталқан етіпті. Біз деген жоқпыз. Иә, тым босаңсып кеттік ең бастысы ешкім жарақаттанған жоқ мына жігіттен өзге ағаштарды айтпағанда мына қыз бар орнына апарып қой деп едім апармапсың енді міне қара не істегендерін иә дұрыс айтасың тәртібі енді онсы емес бала жеудің тәртіпке қатысы жоқ жемей түкіріп тастады ғой мұнысы ерлік енді осы аптаның қаһарманы марапаттаңдар бұл жер оларға арналмаған сондықтан алған жеріңе апар тездет Мәне, мен балаларымды ешкімге бермеймін жер сілкініс бәрі дұрыс қорықпаңдар аналарың қасында мынау ненің дауысы оларды жойылып кетті деп жүрсем демек бұл олардың ашуланған әруағы сен тез тез тығылайық тығылыңдар ешқайсың қозғалмаңдар тұрп Тұрпетпендер. Ah! жылама жылама тыныш тыныш жыламаңдар жылама момын қозылар жолдан адасқан иә мә мә сен бере сал балаларды бұл олардың анасы ана екенін мен қайдан білем саған не ту туралы куәлік керек пе бұл динозавр мен бар ғой түн ұйқымды төрт бөліп бақтым қақтым бірақ күн бақтың бердей мақмақ ей бер қара бұл менің балаларым саған бермеймін ұқтың ба сен ақ осы ергіп жүреді екенсің құтқарыңдар сейіт сөйтті мінде шығар ол мерт болды әттеген ай біз қайғыруға кеттік жо жо жоқ оған әлі ерте жақсы әлі мен әрі қарай жалғыз кетем. сен краш пен эдди үшеуің ауылға қайтыңдар иә саған өзің қайт элли көрдің ғой оны біздің шамамыз келмейді сөзді көбейтпе осыдан бар ғой ситті тауып алсам жақсылап сазайын берем алдымен қыздар үлкендерге жол береміз бейнетсіз зейнет жоқ қандай билет Sit. Sit. Жоқ, болмайды екен. Қой, қайтайық. Элли! Элли, тоқта! Жарай, сәл бірдеңеден секемденсең, тіпті секемденбесең де айтсаң болады. Бұл жерден кетеміз. Жақсы. бір сөз ойлап табу керек. Иә, толғақ басталды дегенді білдіретін. Мм, мысалы? толғақ басталды. Бола ма? Жоқ, тым ұзақ. Қысқа да нұсқа сөз керек. Мысалы, шабдалы. Шабдалы шабдалы айт. өзі тәтті шырынын айтсаңшы сен сияқты мен сияқты ма ә, иә шырындайсың және тартымдысың жақын жүр сендер де мені күндей көріп тұрсыңдар ма біздің астымызда бүтін бір әлем бар екен ғой ал біз ештеңе білмегенбіз іздеп жүрмін көх неткен қайырымды едің айтысатын сәт емес жігіттер бірге айық одан да болмай қалды есім дұрыс па мен оған мінбеймін таңда мына динозавр ма анау ма балам үшін маған өмір қымбат мен кеттім бұдан былай бүйтіп сырғанаушы болма мыналардың қасында біз кімбіз соны айтсаңшы うん、 екенсің жігітім осындай ағам болса ғой менің де мынаны алып кетейікші бак не есімім бак толығымен айтсам бакминстер қысқартылған түрі бак ұштау керек еді мұнда неге келдіңіздер досымызды динозавр алып кетті оны жеп қойды мұндағы өмір сондай ал енді кетіңдер жылдамырақ таппай кетпейміз әлі қоя тұр мына жұнырғанның сөзінің жаны бар мәни текке келген жоқпыз ситті табамыз ізін көріп тұрмын кеттік ол жаққа барсаңдар досыңды о дүниеден табасыңдар ал сен қайдан білесің ақылгөй данышпан иә динозавр үш баласымен жасыл түсті іркілдекті көтеріп жүрген деп ойлаймын иә біз сол жасыл түсті іркілдекпен доспыз сен мұны өзгесіп білдің бе не жоқ жоқ дедім ғой олар осы жерден өткен лава сарқырамасы жаққа қарай бет алды балаларын сол жақта ұстайды ол жерге жету үшін тозақ жонглейінен өтіп барып ажал қызы мен қасірет қыратынан асып өту керек Охо! жарайды жортқанда жолың болсын қауға бас ал біз кеттік жоқ жоқ жоқ жоқ жоқ жоқ сен не өзіңді саябақта жүрмін деп ойлайсың ба сонда қалыңдығыңды өте қауіпті жерге әкелдің құбыжықты кездестірсең не істемексің айтшы ол өзі сондай қорқынышты оның аты руди а жарайды жарайды жақсы шелдон немесе тим деген қақарлы біреу ме десем сонда әлгі аналық динозаврдан да дәуме иә иә иә иә мынаны маған сол берген о саған сонда таңғыш берген бе тегін берді ме міне ғажап иә бізге де беретін шығар бәлкім өмір деген осы мұнда келгендердің тірі қайтқандарын көргем жоқ жақсы түсіндік қауіп қатер Baldu, Baldu, Baldu. Oh. Oh, God! тосаққа да таяп қалған сияқтымыз тоқта не не болды шабдалы не жоқ мен бір түрлі болып тұрмын қарның ашты ма бірдеңе жеп ал о міне жеміс те бар тиіспе мәни бұл жер сенің ауылың емес мәни сенің орныңда болсам мен оған жоламас едім мен не гүлден қорқат дейсің бе бұндайды күтпеп пе едің Мені! осының бәрі сенің кесіріңнен жібер қане достарымызды алға мен оны тамырмен қосып жұлып алам. онда бұл гүл мүлде ашылмай қалады не жарайды аурая ханым денсаулығыңызды күтіңіз жеп қоймай тұрғанда бірдеңе етіп шығарып алайын жеп қоймай ау үш минутта тек сүйегі ғана қалады анау семізге бес минут кететін шығар семізді тапқан екенсің қалтырап бара жатқандаймын сенің есімдей көрмеші осы басқаша қалтырап тұрмын мен де қалтырап барам. құтқарыңдар құтқарыңдар ай тезірек қазір көрсетемін оларға көресіні Czym z tym zjekiem? Şok! нагүл құсып жіберді ме сонда керемет бірдеңе десеңші бізді құтқарғаның үшін рахмет бак бізге жасыл іркілдекті табуға көмектес жоқ жоқ керек емес керек болғанда қандай жарайды көмектесейін бірақ шартым бар бірінші шарт тек менің айтқанымды істейсіңдер екінші шарт жолдың қақ ортасымен жүресіңдер ал үшінші шарт жел шығаратын жан ең соңғы болып жүреді ал енді кеттік топ топ бәріміз психиатрға көрінуіміз керек екен бұл төртінші шарт ал енді достарыңыз дейік. бәрі дұрыс қорықпаңдар бізде бәрі жақсы болады шайқалта бермесе жүрегім айнып кетті ау міне ол бізді жерге де түсірді мұрынбоғың жақсы екен ешкімге айтпаймын бұл жайлы тыңда сот басу ол оңай емес келісімге келейік жарай ма мен балалар жексенбі сейсенбі қараймын немесе сәрсенбі демалыс күндері қам жемеңдер менде бәрі жақсы ой егер мен жейтін болса балаларға дұрыс тәрбие болмайды Бірден нөл менің пайдама жарайды бірде бір болсын қалай ойлайсың ол ситті тауып ала ма немесе бізді тауып алар руди қалжыңың болар ол қайтпайтын қайсар білмейтіні көрмейтіні жемейтіні жоқ әрине табады әй кет менің жерімнен жоғал кет мен оны жұлдыз құрт кезінен білем өзгеріске түспей тұрған кезде сөйтіп бұл жерге ешкімді жолатпай жападан жалғыз тұрып жатырмын де дәл солай маған заң да жоқ шектеу де жоқ тыйым да жоқ бұл жер бойдақ жігітке өте ыңғайлы естідің бе маған лайықты жер екен алло э, э, жо жоқ сөйлесе алмаймын біреулерге көмектесіп жүрген едім иә <laughs> өздері артымнан қалмайды білем мені ұрған деп ойлайды болмайды ау біз ажал құзына жақындап қалдық ол жерде жел ұстамайды мен де сені сүйемін жақсы сау бол сау бол көріскенше кеттік менен қалмаңдар үш аптадан кейін сен де осындай боласың ажал қызы деп атады екен Ө, ә, сасық қыз деп атамақшы болған бірақ жұрт күлкіге айналдырды енді не болады ханым жоқ оған болмай тоқта тоқта бірінші шарт ау ау ау ә, ойлан мамонт жадың жақсы сияқты еді бактың айтқанын істеу керек ал тура қара бүкірейме иә сосын улы газбен тыныс алсаң шаруаң бітті дей бер улы газ иә бұл дегенің пештің төрі ғой тоқта шерғанима әлі қалай екен өзің көрсеңші ал енді сендердің кезектерің қорқатын түк жоқ қорықпаңдар кішкене техникалық ақау шығып қалды тек тыныс алмаңдар шыдай алар емеспін ол тыныс алып қойды мен де тыныс алып қойдым сенің даусың өзгеріп кетті менің өз дауысыңа қарашы жақсы жақсы бір екі үш төрт жаңа жаңа жыл келді ұрларды ма ол емес екен қандай күлкі соғарыңдар күлмеңдер бірінші шарт қалай еді олар тек әншейін күлді ғой несі қате күлсе ажал құшады күлмеңдерші төсегі шалқышады дейді Сетті құтқаруға келмедік енді өзіміз өлетін болдық мен сетті жақсы көрмеймін кім жақсы көрсін Ақмақ біреу мені бәлеге ұрындырғанына рахмет көптен бері бұлай күлмеп едім рахмет үйірден кетіп қалғаның үшін соның керемет болды

а естідің бе естімедің бе білмеймін мен бәрін естідім солай ма сен менің төсегіме жібердің бе ой ол газдың әсерінен айтқан сөз жарайды қозғалайық енді біз ешкімді ұмытып кеткен жоқпыз ба ей руди руди руди неге жалғыз қалдырдың міне сендерге әкелдім жеңдер жеңдер не Көгін сегілерін келмей ме сонда қалай дөу! Көсті dinozavrum болмақсыңдар Жақ, бұлар вегетариан. Салауатты өмір салтын ұстанады. Маған қарасаңсы, өте жас көрінем, иә Ғафу өтінем. Мен сізге айтып тұрмын ғой. жоқ жоқ жоқ жоқ жоқ болмайды балалар сендер жейтін тамақ емес толған қауырсын еті майлы тірі ғой жоқ болмайды болмайды тірі жануарды жеуге болмайды ал бара ғой көк аспанда қалықта енді азатсың мен кінәлімін ей қайда кеттің дау-дамайды осылай сезесің бе жалғыз қалғаның осы мінезіңнен қойсаңыз өз өзіме айтып жатқан жоқпын ғой мен бұлар вегетариан десем сен десің. дейсің ақылдасайықшы десем дейсің Бұл тіл табыса алмаймын көрдің бе бәріне беретін жауабың бірдей сен неден қорқасың сенен алып бұл жерде ешкім жоқ олай емес пе олар бұл жерде тірі қалмайды күндіз тым қауіпті алтын де одан бетер қауіпті оның үстіне жетекшісі әумесер кім бақты айтасың ба ол жынырған ондай емеспін нағыз оңбаған аяғынан иіс шығады аузыңды жап өзің жақ қап сені ме ха ұсталдың ба ол өз аяғын өзі қылқындырып жатыр кетейік пе не сонда родеге тамақ қолайық па оттама дұрыс айтады сәл демалып алыңдар аялдайық ал кімнің қарны ашты менің саған ауыз керек емес Тығырық, үміт үзілген, шығар тесік жоқ. Елестетіңдер, өлім аузында тұрмын. Үлкен, ақ түсті, алып құбыжықтың көзіне қарап. өлтірді ме өкінішке орай иә бірақ тірі қалдым ажалдың дәл аузында тұрсам да асып сасқан мен жоқ руде мені жұтайын дегені сол еді көмекейіндегі салбырап тұрған алғызыл безден ұстап алдым сөйтіп тербеле кеттім міне былай ары бері ары бері ары бері ары бері ары бері ары бері сосын бар екпініммен атылдым да бір теуіп аузынан ытқып шықтым сол күні бір көзімнен айырылдым есесіне мынаны таптым рудидің тісі күшті мақал бар ғой қанға тіс жанға көз бөксеге ә, ескі мақал бірақ аздап дөрекілеу мәссаған супер сусар ультра сусар нағыз сусар Не. Рас қой енді. Ал енді осы қарумен тиранозаврды піштіріп жібергенім туралы айтып берейін бе сендерге? Айтыңызшы, ұстаз. Болды, болды, болды. Бүгінге осы жеткілікті. Кеттік әлі. Сенің демалуың керек. Үнемі істейді. Жарайды, сендер ұйықтап алыңдар. Мен күзетте боламын. Қамжеме, біз де күзетеміз. Bütün bezişin gün mimting. Yeah, bizdin paçasımız. Kayrını tün Rudy. тоқтай тұр мен сен сонда ұйықтаңдар балалар ертең шаруа көп тамақ іздеп аң аулаймыз достарды сағындым бәлкім олар да мен сағынып жүрген шығар А? Мейрімді деп сен айту керек екен. краш? Эдди!» «Мэнни?» а. Не болды. Бәрі дұрыс па? ә, кешірші мені жағдайыңды жасағымақ келіп еді сөйтсем жер бетіндегі ең қауіпті жерге алып кеппін сен кінәлі емессің басқаша болуы мүмкін емес еді сейітті құтқару керек иә бірақ мен оған жақсы дос болғанда мұндай болмас еді жақсы дос қалжыңдап тұрған боларсың досыңды құтқару үшін өз өміріңді әйеліңді балаңды құрбан етпексің бе нашар жұбай нашар әке есесіне жақсы дос Бірден бірдеңенің иісі шығады қабанның өлігі жатқандай сасып тұр сосын бірнеше секунд зәрін төгіп кеткен сияқты Сейт болар достар мына жерде қылмыс жасалған екен жұлынған жүн кемірілген сүйек және О, жоқ брокколи былай болған динозавр ситке шабуылдаған сет оған брокколи ала жүгірген сөйтіп динозаврды сұлатып түсірген дәл солай болған есің дұрыс па Сетті білеспейді. оның ондайы жоқ иә ал динозавр қайда сонда жақсы жақсы <clears throat> екінші теория сит брокколи жеп отыр динозавр ситті жеп отыр динозавр брокколиді табанымен басып қалады ай обалай Бақ, есің ауысқанына көп болды ма үш ай болды бір күні оянсам ананасқа үйленіппін түрі өте жаман ә, мен оны сүйдім ә, бак сен мына жерде бірдеңені байқамадың ау деймін ал сид досың әлі тірі болар бірақ ұзаққа бармайды руди жақындап қалды аты айтып тұр қасіретті үстірт немесе оның шөгіндісі

болып жүріңдер лава сарқырамасына барамыз ненің дыбысы желдің дыбысы бізге бірдеңе айтып тұр не айтпақ екен білмеймін мен желмен сөйлеспеймін мен уайымдама мен тек әлли мәни бері қарай секір жерде жаман емес сияқты күн жылы көршілер қонақжай сәлем көрші руди руди ал бұл динозаврды мен танымаймын бұл сит тезірек жүрек! мәни ананас ананас түсінбедім анар Грейпфрут! Нектарин! Жеміс коктейліне тапсырыс беріп жатыр. Есіңе түсірші. Шабдалы! Шабдалы? Шабдалы! Нәресте! Тоқтат, тоқтат! Не? қазір барамын қазір толғатып жатыр естеріңе көмектесіңдер тезірек жылдам бітет тұрсын кішкене біреуің ананы шапалақпен салып жіберші қазір сазайын жатыр. қазір жетеміз басқа амал жоқ апасымдар артымнан еріңдер мәни біз келгенше эллиге қарай тұр не мынандай жағдайда эллидің халі анау екінші шартты орындасаңшы бесінші шарт екінші шартты орындамауға болады егер ол шарт әйелге байланысты болса немесе итке мен шартты табан астында жасай саламын иә бірақ әлі сен міндеттісің мәне сабыр ет мен көмектесемін диего жарайсың кеттік жігіттер әпкемізге бас көз бол өтінеміз артыңды жабам деген несі алдыңғы жағын жабу керек қой маңыздысы алдында емес пе ал кеттік <gasps> жарайды жақсы бәрі дұрыс әкең әкең келе жатыр беймезгіл мазалап тұрсың балақай Oh! <laughs> кет жалама маған аулақ кет қалдыр! сабыр бұл жай лава қой! жанып жатқан от қой мынау шайқасқа дайынсыңдар ма иә мырза қауіпке ше иә мырза өлімге ше сұрағыңды қайталап жіберші қанекей алға бұрын мұндайға мініп көріп пе ең жоқ шыны керек бірінші рет я Ха! ол! Элли! Мани! тездетпесем болмайды бері қара мен элиге көмектесейін ал сен аналарды тоқтат бірақ мәни олар бұрын жетсе жағдай қиын болады маған өң керек Жарай! келістік Whoa! болаттай маған тұяқ берген тастан тасқа орғи берем сенбесең қара тип тап тип топ тип топ ғафу етмеші жігіт босанайын деп жатырмын о иә кешір бәрі дұрыс па бұл не сұрақ босандыру туралы бірдеңе білесің бе жоқ хабарым <laughs> жоқ бірақ қазір мәни келеді ұстайыншы әрине болады ауырса да енді шыда толғақ деген осындай болады жоқ артыңда не қараңдар әне ол роджер ме жоқ сид мен білем роджер алдымен сид барайық роджерге сосын барамыз жарайды солай болсын бак оны аналарға айт тарт сазайыңды сұмпайы төкте қорықпа мықтысың ғой бәрі де жақсы болады мен қазір терең тыныста диего терең тыныс ал ең бастысы сол қаруланыңдар үш сағат бойы атыңда! сетті құтқарыңдар құлап барамыз апатқа ұшырадық құлап барамыз апатқа ұшырадық ұстаңдар мынаны аузының сасығын ай біздің шаруамыз бітті ау деймін сені жақсы көремін аға мен де енді ойын дар жарық дүниемен қоштасар сәт жетті сендерді қорқытқым келмейді бірақ бізді көтеріп келе жатқан кім мынау тоқта тоқта анау менің балаларым ғой қоштаса алмай кетіп бара жатқаным ай менің қолымнан келеді күшен. тағы да болатын емес тағы бір рет бар күшіңмен бұның қандай қиын екенін білсең ғой жақсы олай болса екеуміз бірге күшеніп көрейік жойылып кеткен кездерінде жақсы едіңдер Басым айналып барады мен кел достым меніңше болайын деп қалды сұлу қызым бұның да аты элли болсын кішкентай элли одан да жақсы ат бар шабдалы шабдалы неге қоймасқа томпиған тәтті қыз мамықтай түгін айтсаңшы шабдалы маған ұнайды мен көріп қойдым жо жоқ э, көзіме динозаврдың тырнағы кіріп кетті содан жарайды мен тастан жаралған жоқпын жақындап қалды мынау сит қой ә? а ол ма бұл оның құйрығы жоқ қыз екен сәлем сымбаттым қалың қалай жақсы ма сит деген көкең мен болам қандай әдемі едің сұлусың анаңнан айнмай қалыпсың соған да шүкір <laughs> өкпелеме мәни сенің ескі дүниең әдемі қайта табысқаныма қуаныштымын мұндай сөз айтам деп ойламап едім бірақ сені сағындым менің балаларымның басқа зақта жүргенін ай дос болар едіңдер әли жыламаймын деп уәде бергем мен берген жоқпын мен отбасы деген сөзді ұмытқалы қашан ал сен ше балалы шағалы болғың келе ме жақсы достар үйге қайту керек жақсы достар бәрі осы жерден басталып еді көңілді болды тағы да келіп тұрыңдар <laughs> ай қайдан білмеймін иә yeah, иә дұрыс айтасың өте қауіпті жер әрине иә yeah, иә дұрыс жарайды бак осы жерден қалады сен болмасаң аман шықпас едік иә әрине сонда да бәрі жақ мына жерде тағы біреу жүр ғой Салим Руди. Мен мұндамын бұшырбетсімелік. Не жоғалттың? Келде алып көр! Үңгірге! Бол! сен баламен қал қам жеме барыңдар тұрбек пе ұстай алмайсың Push! Push! Get in there! Get! Диего Stop! тетікке кіріп қыраттан шығып тағы бір қадам ал достар тұр бір күні сен де жеңетін боласың бұл ұзаққа созылмайды қашыңдар тоқтаңдаршы 啊！啊！ бергеніңдер балалар айтарым бар сендер қазір өз елдеріңдер жүрсіңдер әлі ер жетіп анаң сияқты алып батыл динозавр боласыңдар ал сізге айтарым мамасы балаларымызға жақсылап қараңыз сен жақсы әкесің сейіт рахмет кішкентайды бағып берейін бе қажет емес мен қымбат алмаймын жарайды ойланып көрейін ес дәмең зор екен бәрі бітті мен енді не істесем екен қам жеме бізбен бірге жүр жер бетіне шық демексің бе а, Қай торалы ойыма келмеген жер астында жүргеніме көп уақыт болды үйреніп кеттім жоғарыға шықсам қиналып кететін сияқтымын не деп тұрсың бізге қарасаңшы басқалардан қай жеріміз кем ау бізге ескертіп жатыр кеттік шабдалы ол тірі бак мен осында иә бұл әлем өз орнында қалу керек деп ойлаймын достарыңа қамқор бол ол жағынан қам жеме ел болыңдар енді Держите! Руди! тірісіңдер ме ал бақ қайда қорықпаңдар ол өзінің орнында аман әйтеуір қалжыңың болар оған ешкім тиісе алмайды ал рудиді ұрып кетуі әбден мүмкін білем сен отбасылық өмірді түсіне бермейсің бірақ келешекке не жоспарлап жүрсем де мен кетпеймін достым өмірдің бар қызығы осында саған көп нәрсе айтқым келіп еді әбден дайындалып едім саған деген жылы сезімім мен қамқор көңілімді қалай дәлелдесем екен а рахмет ой ой ой <laughs> бала өте тез өседі екен менің балаларымды айтам да кеше ғана дүниеге келіп еді бүгін өз бетімен кетті өзі де солай ғой иә көп күш жұмсадым бәрі дұрыс қызым мұз дәуіріне қош келдің that. фильмді қазақ тіліне аударған улира кеңесбай редакторы нағыз қапшықбай фильмді қазақ тіліне дыбыстағандар жәнібек мұсаев мұратбек бейсенбай медет рахымбергенов олжас жақыпбек сая тоқманғалиева данияр сванқұлов әли қалдар Аяру арманқызы амира бурумбаева нүркен өтеуіл айнұр бермұхамбетова әнуар бектас наурыз сабағатова жандәулет батай дубляждың режиссері айнұр бермұхамбетова режиссердің ассистенті шырын смаилова дыбыс режиссерлары уатжан ғанибал арман ертұрғанов техникалық редакторы ержан жақашев бөлім продюсері зәуреш байзақова жоба жетекшісі гүлнар рахимова фильмді қазақ тіліне аударған қазақстан ұлттық телеарнасы 2024 жыл